Ова тема ја чував цело време како резервна и фала на Бога што ете дојде на ред и пред се сум благодарен што Мимица е тука, меѓу нас а, не дека само таа треба да ја слушне, за сите нас е, меѓутоа беше поставено прашање пред, не знам, повеќе време веќе, може би беше и лани, еден петок, попладне, значи на службата, во врска со еден стих во Битие шеста глава, И јас малте не уште од тогаш ја чувам, никако не ми се не, не се погаѓаше така да се најдеме во ваков состав. Мимица беше подолго отсутна еднаш, знам дека дојде, тоа, не ми се прикинуваше па тогаш серијата Агапе. Така некако <clears throat> бев воден од Духот, така да еве, денеска дојде ред да ја разгледаме оваа тема и да одговориме на тоа прашање кое што може би избунува некого, наведум и не е ни тешко многу за одговарање, меѓутоа треба да се прокопа и да се најде одговорот, секако. Ке отвориме во Битие, значи, шеста глава. Значи, прва Мојсева, шеста глава, и читаме најнапред Еве, пети и шести стих. Господ виде колку е голема човековата расипаност на земјата и дека секоја мисла во неговата памет секојаш е само зло. Господ воздивна и се натажи во своето срце дека го создаде човекот на земјата. Неверојатно, значи, ова е пред самиот потоп, предпотопниот свет дошел во една ваква состојба да Господ издивне и да рече, како што може би некој да сте слушнале мајка или татко да кажат за своето чедо, ту подобро да него родев. Страшно. 11 и 12 стих додаваат на овој опис, вели, ова е Да, подосна Бог му се обрки на Ноја. Значи, во Божите очи земјата беше се расипала, земјата се наполни со насилства. И кога Бог виде како се расипа земјата, та секое суштество на земјата се изопачило. И потоа Бог му рече на Ноен ели, одлучив да биде крај на сите суштества, зашто земјата се наполни со насилства и еве ќе ги уништам заедно со земјата. Страшно. И знаеме што се случило. Навистина се случило уништување. Освен Ное, и неговото семејство се друго било уништено. И сега, прашањето е што довело, што е она што довело до ваква страшна состава, вакво ширење на злото. Е сега читаме во шеста глава од први до четврти стик, значи почетокот на главата каже што некои се збунети од поготово од а, вториот стих, но да прочитаме од први до четврти. Кога луѓето почнаа да се множат по земјата, и им се народија керки, Божите синови гледаа дека човечките керки се убави, па си ги земаа за жени кои ќе ги избереа. Тогаш Господ рече, мојот дух нема да остане довека со човекот, човекот е телесен, па векот нека му биде 120, 120 години. Во оние времења и подосно на земјата беа нефили или джинови, кога Божите синови обштеа со човечките керки, та па тие им ги раѓа оние деца, тоа се оние од стари времења по сила прочуени луѓе. Ова е причината која што довела, мислам не е единствена, меѓутоа е една од големите причини што довела до големо ширење на злото, нагло ширење на злото и онаа одлука Божија да го уништи светот со потоп што се случува овде? Вели, Божите синови гледаа дека човечките керки се убави. И сега беше прашањето, кои се овие Божи синови, кои се овие човечки керки? Некои размислуваат, тоа се а, од стари антички еврейски а, толкувања, па дури и денеска се уште има модерни толкувања, дека Божите синови се всушност ангели биле ангели. Но да видиме дали, е. односно еве, да, да почнеме вака, дали е можно да Божите да синови се представници од други планети? Не би дозволил коментар, значи ќе се објасниме се. Значи, дали е можно да а, Божите синови се представници од други планети? Знаеме дека Земјата, откако паднала, односно луѓето на земјата паднале во греф, земјата е на некој начин во карантин. Никој од друга планета нема пристап до нашата. Значи, многу нелогично е такво нешто да се мисли. Меѓутоа, еве да одговориме повеќе на прашањето зашто некои мислат дека може би се ангели. Ако отвориме во Јов, на кратко во Јов, прва глава, шести стих, значи, книгата на Јов, прва глава, шести стих, Значи, на самиот почеток, еден ден дојдоа Божите синови да застанат пред Бога, а меѓу нив пристапи и сатаната. И ако читате големата борба, многу јасно кажува Елен Вајд дека под Божи синови овде се мисли на ангелите Божи. И сега дори по таа логика може да погрешно заклучите дека може би овде станува збор за ангели. Чи, значи, патем речеме, не станува збор, не, не, не, оние што мислат, не мислат дека овде станува збор за а, непаднатите ангели, туку за оние другите, паднатите ангели. Наводно зимале човечки керки, па се изродиле оние джинови, па настанало она големо зло. Но, прво, ќе почнеме вака, со третиот цикл шестата глава. Значи, Битие 6 глава 3 стик, што вели овде? Господ што рекол? Откако дошло до множење значи, на земјата, на народите, откако почнале Божите синови да ги земаат човечките керки, што вели? Мојот дух нема да остане довека во човекот, човекот е телесен, па векот нека му биде 120 години. На кого се однесува ова време на милост и кого Господ казнил? човекот, јасно вели, човекот. Ова е една причина поради која што не можеме да мислиме дека стана збор за ангели овде. Втора работа, што вели во Матеј 22.30? Какви ќе бидеме таму горе на небото? Како ангели, луѓето нема да се женат и нема да се мажат, туку ќе бидат како ангели. Значи, ангелите не се женат, не се мажат. И исто еден многу логичен одговор, дека не станува збор овде за никакви ангели. Но и ако видите пошироко, во поширок контекст, во Битие четврта глава, зашто се расправа? Го имаме тука Каин и Авел, нели убиството на Авел, и родословието на Каин. Значи, потомците Каинови се спомнати во четвртата глава Битие. За да веднаш во петата глава на Битие, после убиството на Авел, откако Адам и Ева го добиле сит, го имаме сега потомството на Адам, односно потомството на сит. Значи имаме потомци во четвртата глава на Каин, во петата глава потомците на сит. Во шестата глава имаме мешање на Божи синови со човечки керки, што логички би не довело до размислување дека овде имаме мешање на овие на Каин што се потомците, со оние што се потомците на Сид. Односно, поточно би кажале дека човечките керки се од Каиновите потомци, а Божите синови се оние што се од Сид. И тоа го потврдува Елен Вајт. Еве, аз би читал на почеток од Патриаси и Пророци. Ико има повеќе цитати, меѓуто и ово е единствени доволен Вели известно време овие две групи се мисли на Кајновите потомци и Ситовите потомци. Известно време овие две групи меѓусебно не се мешале. Ширики се од своето првобитно родно место, потомците на Каина почнале да се населуваат во рамнините и долините, каде што живееле синовите на Сит. Значи, почнале да се шират и почнале да ги населуваат долините, каде што живеели синовите на Сит. А овие подоцна, синовите на Сит, затоа што не сакале да се мешаат, затоа што Каин отстапил од Бога и цело негово потомство воопшто не мареле за Бога, за да се сочуваат од порочното влијание на неверниците, се повлекле во планините и продолжиле таму да живеат. Видите, Божиот народ уште на почетокот, пред самиот потоп, мора да оди по планините, за да не се меша со останатите, со неверниците. Додека биле изделени, почитувањето на Бога било чисто. Ја сочувале она чиста вера, додека биле изделени. Меѓутоа, како времето поминувале, тие малку по малку почнале да се мешаат со жителите на рамничарските предели. Тоа дружење имало мощни лоши последици. И сега вели, Божите синови во заграда потомците на Сит. Еве одговор. Божите синови, потомците на Сит. Видоа колку се убави човечките керки, во заграда стои кајновите керки. Точка, значи, тоа е всушност објаснување на оној стих, втори стих од шеста глава. Потоа вели, Синовите на Сит, привлечени од убавината на керките на кајновите потомци, почнале да склучуваат брачни врски со нив, а тоа на Господа не му било мило. Мнози од оние што го почитувале Бога, подлегнале во привлечното искушение, кое постојано им било пред очи, загазиле во греф и го загубиле својот посебен свет карактер. Мешајки се со расипаните, се изедначиле со нив во сваќањата и делата. Без оглед на ограничувањата што ги налага седмата заповед, земаа вика жени кого што сакаа, како што ќе посакаа. Така синовите на Сид појдоа по стапките на Каина и своите мисли ги насочија кон земните успеси и уживања, занемарувајќи ги господовите заповеди. Мислам дека <laughs> ова е доволно јасно. Значи, кои се Божите синови во втори стих шеста глава бите? Тоа се потомците на Сид, оние што имале чистата вера. Меѓутоа, почнале им се виделе убави керките на Каин, односно керките од потомците на Каина, и дошло до мешање, до мешани бракови и нагло ширење на на, значи, на неморал, на зло, на беззаконие на земјата. Еве вижте еден цитат овде, ќе ви прочитам од зна, знаци на времето на списание од 27. февруари 1879 далечната, 1879-та. Еле, вајте, еве што запишало и овде. Потомците на Сид биле наречени синови Божи, а потомците на Кајн синови човечки. Откако синовите Божи почнале да се мешаат со синовите човечки, се израсипале. И преку стапување во мешани бракови под влијание на нивните жени, го изгубиле нивниот посебен свет карактер и се сдружеле заедно со синовите на Каин во нивното идолопоклонство. Еве зашто Божјата реч на многу место порачува да Божиот народ не се меша, не склучува а, пред се, значи, брак со незнабожците, оно, оно, односно со неверниците. Затоа што влијанието си е влијание, може да запрашаме како му било на Соломон. Мудриот Соломон. Ескоја со обајлев овака си ја разгледував пак темата ми дојдоа мисли илјада жени. И сите кој од таа вера, кој од таа вера, кој ваков Бог почитува, кој таков Бог. Па ја мислам дека он секој ден морало да слави некој празник, посветен на некој си Бог, под наводници кој што не ни постои, нели? Читаме за Соломон, знаеме, сме проучувале дека тргнало неговото срце по боговите неговите жени. Тоа е неминовно, значи, едноставно тоа влијание си го прави своето. Но и во поширок смисла, ако земеме, во духовна смисла, да видиме што вели Јован во својата Евангелие во прва глава. Кои се Божи синови? И ова сега што го кажувме, е доволно јасно, меѓуто, еве, малку уште во поширока смисла. Евангелие по Јован, прва глава, 12 и 13 стих. А на сите кои го примија, се мисли го примија Синот Божи, им даде власт да станат Божи деца, на оние кои верува во Неговото име, кои не се родија ниту од крв, ниту од телесна поход, ниту од волја на маш, туку од Бога на кого им даде власт, кој може да се нарече, кој се нарекуваат овде Божи деца, или во превод синови и керки Божи, тоа се оние кои што го примаат и тоа се оние кои што се наново родени, родени од Духот. Или Римјаните 8.14, исто оди во тој правец, Римјаните 8.14, Многу едноставен и јасен стих. Сите оние кои ги води Божиот дух, тие се Божии синови. Че значи, овде нема што да се толкова. Сите оние кои што ги води Божиот дух. Значи, оние кои што се родени, наново родени, тие се и водени од Божиот дух, тие живеат според Божите воля, тие се Божи синови. Тоа било потомството на Сит. Се дојка, значи, не почнале да се мешаат со кајновите потомци, поточно не почнале да склупуваат мешани бракови, значи со керките. И сега интересно е, до тука го дававме одговорот на прашањето, меѓутоа еден друг момент треба да се нагласи овде. Што е тоа што толку ги привлекло кај керките на Каин, овие Боживе синови? Божите синови, вели вториот стих, гледаа дека човечките керки се убави, па си ги земаа за жени кои ќе ги избераат. Зарем керките Божи не биле убави? Или овие нешто, во нешто се разликувале? Видите, во четвртата глава на Битие, каде што се спомнуваат Кајновите потомци, се спомнати и три жени, интересно, ама не случайно вера. Три жени се спомнати, еве ќе ги прочитаме. Во 19 стих од четврта глава Битие. 19 стих, 4 глава бите. Ламех, првиот бигамист, да кажеме, барем или полигамист, Ламех зеде две жени, значи еден од потомците на Каин, зеде две жени, едната се викаше Ада, а другата Села. И сега околу села толку нема да дискутираме затоа што некои велат дека во превод незиното име значи трепери, се тресе или игра, танцува на некој начин. Меѓутоа, јас, она, ја тоа не можев да го најдам. Во превод значи сенка. Села, 4.19. Меѓутоа, ада е интересно. Знаете што значи ада? И во кој контекст се користи овој збор? Ада. Еве, да отвориме на кратко. Во Езекијал 23.40. Езекијал 23.40. Езекијал 23.40. Ова се зборови упатени до неверната Божија невеста, Божиот народ. 23.40 значи Езекел. Па испраќаа по машки од далеку и тие им се стрчуваа штом гласниците ќе стигнеа кај нив, а ти се капеше за нив, ги мачкаше своите очи и се китеше со накит. Ада во превод значи китење или накит. Значи, веќе почнуваме да согледуваме што било различно кај овие керки човечки. Значи, тие се кителе, се дотерувале, се шминкале, се кој знае што се, се правеле, значи нешто што а, предизвикало внимание кај Божите синови, што не било случај кај керките Божи. Или еве Осија 2.13, исто стик кој што се однесува на жената што му било, заповед... му било заповедано на Осија да ја земе, но во преносна смисла нормално тоа се однесува на Божијата неверна невеста, Црквата Божија. 2.13, во случајот на Гом, Гомера, нели? Гом, Гомера, да. Осија 2.13, стикот гласи, «Ке ја казнам за валовите денови на кои им кадеше, се китеше со гривна и со огрлица и трчаше по своите љубовници, а мене ме, забор, ме збораваше, говори Господ». Се китеше повторно е употребен зборот ада. Китење со гривни, со огрлици и така натаму и така натаму. И во, значи тоа значи ада, рековме села, сенка или некои велат се тресе, трепери и така натаму, не е битно. 22 стих Исто се спомнува уште една жена, села го роди Тувал Кајна, пратат на оние кои коваат орудија од бронза и железо. Името на Тувал Каиновата сестра и беше Наама. И во превод Наама значи убава, сладка. Значи, што е тоа што ги, да не навлегуваме понатаму, мислам, се е јасно, што е тоа што ги привлекло Божите синови кај човечките керти? Надворешност надвршното китење, украсување и што не било случај на четири. Нивните сестри, да кажам. И тоа е она што довело до големо зло на земјата. Интересно. Не знам, но веројатно е дека и на крајот такво нешто ќе се повтори, и се повторува и може би се случува веќе, но Господ има секој свој народ, Во Матеј во 24 глава, меѓу другото, една пророчка глава, кој што многу често знаеме да ја пророчуваме, се вели дека во последно време пред Второто Христово дајање ќе биде како во ноево време. Но Господ има секоја свој народ, има и во наше време, во последно време, кој што има порака да упати до цел свет, но и до секој поединец. Откровение 14 глава 4 и 5 стих. 144.000, описот за нив, карактеристиките. Меѓу друго ќе видиме една битна карактеристика овде во контекст на она што го зборуваме. Вели, четврти стих, тоа се оние кои не се осквернија со жени. Или ја сочуваа чистата вера, не се мешаа со отпаднатите цркви, со блудницата, со Вавилон не поприма ништо од, нивна, од таа доктрина, од лажните доктрини, но и поинакво мешање, значи, овде станува збор. Имено тоа се девственици, затоа се наречени девственици. Па и дури вчера, е, пак, продолживме да проучуваме за Божјата црква преку параболата за десетте девици, кои што исто ја представуваат Божјата црква. Девици, овде имаме девственици, чисти, безпрекорни. Со чиста вера. Тие вела, вели одат по јагнето каде и да оди. Тие се откупени меѓу луѓето како првенци на Бога и на јагнето. Че го следат Бога, се верни Божи следбеници и го почитуваат законот и прописите и се тоа на што Господ го оставил. Е сега во 17 глава 4 стих, каде што ни е опишена блудницата Вавилон, Еве една од карактеристиките на оваа жена. Четврти стик, 17 глава. А жената беше облечена во пурпурно и во црвено и украсена, накитена, со злато, со скапоцени камења, со бисери, држајќи во својата рака златна чаша полна со гнесотијата и нечистотијата на земјата плуца. Чи, значи, гледате, и овде во описот, во последно време, која се опишува блудницата, Паднатата црква Вавилон е опишена како е накитена. <clears throat> За разлика од Божјата црква, која што е опишена каде во Откровение? Она чиста црква, Божјата невеста, во 12 глава Откровение е каде што со што е накитена таа? Дали воопшто е накитена? Да, накитена е, меѓутоа Господ ја накитил со сонцето, со звездите, со месечината. Немаме тука такво китење како кај Вавилонската блудница. И дури ако читате низ целата историја, Божиот народ секојаш кога падел во отпад, секојаш пропратно на тоа се, појаву, се појавувал и накити, китење и такви работи среде Божиот народ. Тоа било секојаш хур, секојаш случај. А што ни вели, еве на крајот, да се подсетиме со неколку стиха од Павле пред се, Што не вели Павле, односно Петар најнапред во прво Петрово послание, трета глава, од 1 до 5 ке читаме. Така и вие жените, бидете им покорни на своите мажи, та ако некои не му се покоруваат на словото, да бидат придобиени без слово со однесувањето на своите жени кога ќе го видат вашето поведение во страв и чистота. Вашиот украс, да не биде надворешен во плетење на косата, во ставање на злато или во облекување на разни облики, туку сокриениот човек на срцето во непропадливиот украс, на кроткиот и мирен дух, што е од голема вредност пред Бога. И вели, зашто така некоја се украсуваа светите жени, кои се надеваа на Бога и им се покоруваа на своите маши. Еден убав совет од Петар, кој што на некој начин го повторува Павле во првото послание до Тимотеј, втора глава. Прво послание до Тимотеј, втора глава. 9 и 10 стих. Овде Павле запишал исто така и жените да се украсуваат во пристојна облека,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 Ја баш би сакал да, да слушнам каде тоа стои дека Исус бил убав, привлечен или не знам што. Библијата, дали нека сте забележали дека Библијата дава физички опис на Христа? Нема таква нешто. Дури, затоа што тоа воопшто не е битно, значи, дури Исаија 53 глава, што вели Исаија 53 53.2 Исаја вели Израсте пред него како нежно стебло, како корен од сува земја, немаше на него ни убавина, ни блесок, за да бисме се загледале во него, ни милосливо, за да а, би ни се допаднал. Не било целта да дан преку надвршниот изглед, Исус не привлече, туку она што е внатре, како што еве читавме за побожните жени, побожните мажи, се разбира. Внатре е оно што е вистинскиот украс на душата, вистинскиот украс на христијанинот. Значи, без разлика, не зборуваме ние за Господ создал се убаво, он е, он е любител на убавото. Меѓутоа, поуката што ја гледаме овде кај Христа, еве, зем, а, што вели во Јован 2 глава, која кажал 19 стих, Јован 2.19, кој рекол, разурнете го овој храм и ќе го подигнам за три дни. На што мислил Исус? Кога мислил на храм. Мислил на своето тело. За три дена ќе воскреснам, повторно ќе го изградам. Подолу стоје, значи 19, реков 19 21 стих во истата глава, но тој изборуваше за храмот на своето тело. Е сега, кој го имаме во обзир храмот, еве скинијат, шаторот во пустињата, Како изгледа шаторот надворешно? Но едноставен, платна. Ништо посебно. А каде биле оние драгоценности? Внатре, од злато, че значи светилникот, па кадилниот ултра, па се, се, се, поготово во светињата на светињите, ковчегот на заветот, повторно со злато облачо. Ова е поука самото по себе. Господ е оно што го цени, вели, Господ е любител на убавото. Цитат на Елен Вајд. Но оно што најмногу сака е убавиот карактер. И не случайно ова е со Исусот, Оно што тој сакал да, да предизвика е да не привлече со својот карактер, со својата внатрешност, а не со својата надврешност. Надврешноста многу лаже. Денеска токму гјаволот, непријателот е тој кој што привлекува преку надврешност. А ние сме слави, факт е тоа, па тоа што огледаме, тоа знае да не, да не одвлече и да паднеме. Не велам дека не, но забележавме што проучувавме, китење, со накити, со ред други работи. Не збориме за природно убавина, збориме за нешто што го било присутно кај керките човечки, односно кај новите потомци, што не било кај. И сега замислете си што се случило во тогаш, зашто Заборив тоа да го кажам, зашто злото до толку дошло. После мешањето на синовите човечки со Божите керки. А, синовите Божи со човечките керки. Откако овие Божите керки станале неинтересни за Божите синови, што се случило? Па почнале и тие да се мачкаат, да се китат, да, за да привлечат внимание. И ете го отпадот, ете го злото. Да толку брзо дошло до ширење и до она непосекувана а, значи, завршница да Господ се покае, вели таму, што го создал човечкиот род и да рече 120 години давам милост, потоа секи уништа. Да, Значи, можеме да полемизираме. Јас би завршил овде, значи, читајте многу добро. Патриарси и пророци, читајте, дека секојаш отпадот на Божиот народ бил пропратен со, се, со китење, со надворешност, обрнување внимание на надворешността. Ние треба да обрнуваме внимание на нашата внатрешност, на нашиот карактер, тоа е оно што треба да го градиме. Времето е близо и можеме да не се сложиме во ред сите имаме некоје нели, своје размислување и мислење, меѓутоа, еве тука јас би привршил, па потоа подосно можеме и да полемизираме. Нека му е слава на Господа и дека Господ не одржи во верата и да останеме до крај верни. Амин.